علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser. نشيد الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 Poniženje kroz koje prolazimo nije osjetio ovaj umet od vremena poslanika sallallahu alaihi sallam do današnjih dana. Ovo je najgora etapa kroz koju prolazi sam svijet. Najteža za vjernike. Kažem za vjernike. Muslimani koji su muslimani koji imali polišen šeitati koji se da muslimanima njih plaho ne interesuje ono što se dešava sa muslimanima, bolje kazati nikako ih ne interesuje. Većinu njih. Ili jedan dobar dio njih. Čak u njima ne probudi ni onu ljudskost koja bi se morala probuditi u svakom čovjeku. No međutim, ovi događaj koji nam se dešavaju, a nama su ruke vezane i noge su nam vezane i jezik nam je vezan i sve nam je vezano, ne smijemo progovoriti nikako Nemamo pravo da se branimo, nemamo pravo da se bunimo. Nemaš pravo da izdješ na ulici i, i, i da i sve glasa povićeš dokle više. Ni to nemaš pravo. Znači nemaš pravo ništa. Imaš pravo kao što si imao pravo da ti rata. Čekaš da te zakolje i onda će tamo nekakav sud pravde suditi i oni će pošteno kazniti onoga koje je zaklo 300 ili 500 muslimana da će mu 5 godina robije u najljepšem zatvoru nakon toga da se bira zemlju u kojoj će dalje da živi, da dobije državljanstvo i da dobije posao, što bi poželjela većina zločinaca koji su zločin činili u ovoj Bosni, da to izdrže takvu kaznu samo da dobiju tu nagradu koja se nakon kazne. Znači, i bez kazne oni su spremni da to izdrže, da bi nakon toga živjeli bolim, bolim dunjavučkim životom. Pa muslima ne smije dozvoliti, znači budući da je blokiran sa svih mogućih strana, Ne smije dozvoliti da ovi događaji prođu, a da ne razmisli i da sebe ne postavi pitanje zašto me ubijaju? Jer otkako se je pojavio poslanik sallallahu alaihi wasallam sa poslanicom koga je uzvišen je Allah poslao kao milost ljudima, digli su se mušici kolektivno i pojedinačno da unište Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i muslimani. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه مدن i kada je Allahov rob ustao da se njemu pomoli da mu dobu uputi oni su se njemu oko njega u gomilama počeli tiskati da mu se suprostavi jel? A, želeći da ga zaustave, da ga ubiju da spriječe njegov davet u najmanju ruku to je ono što se mora učiniti da se spriječi davet Muhammeda sallallahu alaihi sallam i tako je kroz generacije dok nije došlo ovo naše vrijeme. Kada govorimo vrijeme, mislimo na stanje muslimana, jer muslimani je uzmano da kudi vrijeme. Mislimo na stanje muslimana. Dok nije došlo ovo naše vrijeme u kome se nalazi. Koje je, kažemo, najteži period koji je pogodio muslimanski omlad. Ako pogledamo šta se dešava na sceni vidjet ćemo da muslimani sve što imaju u stvari ne pripada njima, to pripada drugim. Mi ako govorimo, govorimo o imetu, govorimo o zemlji, govorimo o nafti. Naša zemlja je njihova zemlja. On je kontrolišan. Bilo iznad neba ili ispod zemlje. Naši metak je njihovi metak. Gdje je muslimanski metak? U čim bankama? Zapravo. Zapravo. O nafti da ne govorimo. Od nje nemamo koristi, nego koliko nam daju. Koliko ti da, koliko ćeš koristiti. Dobro, zašto onda? Služim ti, robujem, rob sam ti. Sluga. Tom si isto rob. I opet ne ubijaš. Pa rob, sluga treba da ostane, da ti služi, da ga koristiš. ako ga ubiješ, to će ti raditi. Toga ćeš eksploatisati. Ko će ti biti radna snaga? Ko će ti biti žrtva? Ako poubijaš ljudi. Kao što je radio Firaun. Muško gdje su bio. Ko će ti nakon toga raditi? Ko će ti biti, žena će ti raditi po kolena i on će ti biti vojska? Neće. Pa je pitanje, nije pitanje dunjalka. Dakle, pitanje pitanje ahireta, pitanje vjeta. i svoje mržnje ili bolje kaj zavist koju nose u prsima prema muslimanima ubijaju jer muslimani imaju riznicu na kojoj im oni zavide pa zavidnik njegov osnovni cilj jeste da blagodat koji ima u svojim rukama da ti nestane da ti prestane da je otuđi ponekad želi taj zavisnik da ta blagodat pođe njemu u a ponekad ne želi, nije bitno uglavnom bitno je da se da ti tu blagodat izgubiš, pa da bude to siromašni odjedno. Da bude to istom kufru od dvojice. ود kathiru min ehli kitab, لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم I mnogi sedbenici knjige priželjkuju, vole vode. Ovdje je vod došao. Vod je ljubav prema nečemu. ali je i hub ljubav ali je vud veća ljubav to je ljubav iz srca ljubav iz srca znači dolazi iz duše vole žele silno da vas vrate sa svoje sa vaše vjere nakon što ste vjernici postali haseden min indijen kusim zato što su oni vama zavidni Min ba'di ma tebeyyena lahumul haq. Nakon što im je istina pojašnjena. Pa dobro, zašto? Istina je pojašnjena. Musliman može biti ko hoće. Može biti musliman i židov, i kršćanin, i musliman koji je musliman kao rođen kao musliman podmer može biti pravi vjerni i budista može, svako može biti musliman izgovori šehadet zna značenje šehadeta i drži se toga i završeno ubijeđen ono što govori i biva musliman I niko me nije sprečan ljudi. Zašto mi zavidiš? Zašto zavidiš čovjeku koji ima 3 miliona eura, kada i ti možeš se tradan u jednom momentu, u minuti imati 3 eura? Zašto mi zavidiš? Nije kod nas kao kod židova, koji ti samo možeš biti židov koga je majka rodila, koja je Da ti otac židov i, i među plemenićima ne možeš biti židov, nisi židov. Znači, imaš uslove teške da postaneš, ne možeš biti. Nego koga kome Allah dadne da se tako desi, da ga rodi majka židov. Kod nas nije tako. Budi, budi, mahmano sve na data sotno, budi, muslima. Ti nisam, zašto ne zavidiš? ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا i neće prestati da se bore protiv vas dok vas ne vrate sa vaše vjere ako budu mogli. To je sad, ako budu mogli. Oni će se boriti stalno. Danas u Gazi, sutra tamo nedu Grozno, preko ste u Sarajevu, za preko ste u Skoplju. negdje će doći i mora biti borba protiv vas uvijek da vas odvrati od čega da vas vrate sa vaše vjere to je cilj što drugo znači sve ovo što vidite povod osnovni tome jeste zavis koja se pokazuje prema muslimanima i prema blagu koga imaju svojim rukama a to je Allah te barak stala djela jer međutim žalostno je da veliki broj muslimana nije shvatio blagodat koji ima u svojim rukama imaš nešto i drugi ti zavide na tome, a ti sam nisi svjestan te blagodati. Kada pogledate muslimane danas, koliko muslimana obavlja pevljeni namaz. I da su redovni ti pevljeni namaz. A poslanik sa osrame kaže istaqimu volam tohsu. Od iskoga bliži Ibn bliži drugi, Ahmed. Wa'alamu ana khayra amalikum us-salat. ولا يحافظ على الvudu ila mu'min. Najbolje vaše djelo koje činite je namaz. I na, na abdest ne pazi osim pravilno. Koliko muslimana se drži najboljeg djela? Koliko je muslimana pokolno Allahu te barake od Kada je rekao Abdullah ibn Sufjan dok bližba muslim u svome sahihu, rekao je poslaniku sa osaname, Ja Rasulallah, kun li fin islami qavlan la as'alu anhu ahadan ba'dek. Reci mi Allahu poslaniče jednu stvar u islamu, nakon čega neću nikoga više pitati. Kaže, kul amen tu billah tum ili testakum. Reci, vjerujem allah Allaha, potom istraj tome put. Svi muslimani, ili gotovo svi izgovaraju la ilaha illallah. Ali koliko je ispravno na tome putu? I koliko je ispravno na tome putu? Mi ne krivimo muslimane za ono što im se dešava. Da mi kažemo, vi ste krivi što vas kolju, i vi ste krivi što vas progone, i vi ste krivi što vas obespravljuju, i vi ste krivi što plaonice prave od muslimanskih gradova. No međutim, jedan dio krivice snosi. I ne možemo oboriti glavu ili okrenuti glavu ustanu i zanemariti našu krivicu u svemu tomu. Kažemo poslanik, reci amen tu billah, summe estaqim, potom istraj. I to savršeno od ove riječi, braćo, su riječi, ovo je dokaz posle... Pa, Džavami al-Kelim. Je zgrobit govor kome koga je uzvišen Allah te bar dao dao poslaniku sallallahu sallam da jednom riječu kaže reci krenem Allaha potom iskaj potom iskaj obuhvata sve što obuhvata značenje riječi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah da se pokoran u i to savršeno odgovara Allahu te barek riječima inna allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al melaike ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون koji kažu, oni koji kažu naš gospodar je Allah, potom istinu na tome njima se meleki spustaju i nemojte se bojati, nemojte ni čim trgovati i radujte se džennetu koju vam je obećan ali ta istrajnost kada imam kada je Ibn Abbas upitan za taj ajet kaže إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال i eda il faraid, kaže u obavljanju farzova istraju. To je značenje. A u drugoj predaji ahlasu lehu e ilillahi ta'ala ed dine wal amel i iskreno Allaha obožavaju iskreno zbog njega djela čini. Gdje su muslimani od svega toga? Pa muslimani, znači, iz, iz ovih događaja koji se dešavaju, najmanje što moraju, moraju uzeti pouku. A svako onaj ko može pomoći muslimana, i spriječiti zulum koji se čini, jer mi smo protiv terorizma. Bilo kakve vrste. Protiv toga smo da se ubijaju nevini civili. Bilo ko da bilo. I protiv terorizma se borimo. I terorizmu treba stati na kraj. A međutim, treba znati ko je terorist. To se očito vidi. Mi ne kažemo da među muslimanima nema terorista. Bože, sačuva. I treba i zaustaviti, treba i spriječiti. I treba i za stopu kazniti. Da ne nam pada nikome da teror čini ali bojimo se da su teror sa druge strane da je deset puta, sto puta veći nego sa strane muslimana. Muslimani nemaju čime. Da bi bio terorista moraš imati snagu. Da bi na nekom sprovodio teror, moraš imati snagu. Teror se ne može sprovoditi sa noževima i teror se ne može sprovoditi sa e, eh, bocama koje su napunjene benzinu. Tu nema terora. Danas tu nema terora. Nego je teror sa druge strane. Molim Allaha te bar htjela da uništi sve one koji stotkare protiv muslimana. I da uništi njihove srce njima na vrat. I protiv njih. I da ih kazni na vijalu te nakon. Mi smo govorili, da moja braća, u našem zadnjem duženju o stvarima koje se čini kupan meritu. I došli smo do pitanja da li će se mejku nakon smrti rezati nokti čak mejk preseli pa nije duže vremena rezao nokti da li će se rezati njegovi nokti ili da, da li će se pratiti znači ovaj, da li će se brijeti njegovo stidno mjesto i slično tome Kod islamski učenjaka po ome pitanju imamo dva mišljenja. Prvo da se to čini jer je to od fitre, pa će se to učiniti mejda. jer ga je šarijat time zadužio i to je stavi mama šafija po novom izhodu drugi kažu da je to mekruh da se to neće činiti jer je to uzimanje dijela tijela koji je bio naređen da se čini za život je tako to da je to neće za život a nakon smrti to ne treba činiti kažu to je kao obrezivanje a ulema je složna da se ne nakon smrti kad čovjek primio islam, nego da ne. Jer cijeli život muslima nije bio obrezan. Desi se, ima takvi slučaj. I umre, dobro, ako sve to ćemo ga obrezivati? Nećemo, jer je obrezivanje bilo radi tahareta, radi čistoće. Toga više nema, to je završeno. Pa kažu tako, isto je uzimanje dlaka, to ne slučaju kao obrezivanje. I kaže imam muzeni od šafijskih učenjaka i i Sirin, a on je prezirao da se nešto uzima sa tijela mejita na smrti. Volio je da se to uradi dok je u teškoj bolesti, ako je da se to ovaj, učini prije, znači nastupa smrti. Ovdje imaš jedan problem, a to je što se mora gledati stidno dijelo, dio, dio mejta. Stidno dio mejta se mora gledati. To je problematično. Tako da je sramio da se to ne čini. Što da ne čini, se može ne porezati slično tome. On je bio zadužen to čini za život. Dobro, ako neko otkine nokte mejicu ili obrije lako se stigao mjesto. Šta će uraditi sa tim? Ostavljamo je da se nokti i dlake da se bacaju. Kosa. Odakle je bilo dlake da se bacaju. A, I svi hadisi koji govore o kopavanju noktiju su bajih, su batel. Spominje imam Al-Bejfir, al i drugi, ti su hadisi batel, nisu vjerodostojni. Nema kopavanja noktiju, zamotaš to i sveći. To je samo opterećivanje. Šta mislite čovjek koji stanuje u jednom jednom metropoli zapadnjačkoj gdje nema gdje je umjetnost naći znači zelenu površinu i da on mora to ukopavati znači kad dođeš u park ako dozirno da ne alat tu štijeti po parku i ukopavati no? nije, ja ti kažem tako, je tako znači to je opterećenje i opterećavati ljude i ime nije dozirno a još godi su oni koji nose nokte tri dana pod pazuhom ne ih u papir stavi pod pazu i tri dana pod pazom nositi. Samo da ne naraste drugi. Ko, ko je brže nokte rastu, za tri dana će imati druge nokte. Znate ljude koji imaju poremećene znači hormone, pa mu brzo nokte rastu. To je bape, to je trećavanje ljudi, to je cirkus. Kaže, tako što muslimani čine, se ljudi smijavati muslimanima i islamom, a to nema se islamom ništa. I veliki broj danas, braćo, stvari koje se predstavljaju kao islam, I ljudi se ismijavaju sa tim, to nema veze sa islamom. Jer sa islamom ne može. Islam je sad odgovara logici. Iako nije logika, ali odgovara je. Jer dakle, kad neko vidi tamo šije koje sa mlate sa lancima i djecu malo sjeću noževima po glavi, je pogledaj što muslimani rade? Kada nemaju tuđe krvi da piju, onda piju svoju. to je da krv teče. islam je čist od svega toga. Kaže veliki broj učenjaka Selefa, kako spominje Ibn Šejbu, da sam je djeli Sanne, da će se te stvari koje se ostane od Mejta staviti sa njim u kapu. Idu sa njim u kapu, umotaju se na nešto i stave se pored krme. Uglavnom to nije došlo do okreta i stoji batilo, ne bi se tome bilo nikakve smete. Ako žena preseli, a u njenom a trudna, znači ima dijete, ne znate, porođa, porođa je tu negdje, Gleda se. Ako se zna da je dijete živo, obaveza je rasporiti. Znači stomak, karski rez, ako ide i izvaditi dijete. Obaveza je, znači spasti dijete. A ako se zna da je dijete preselo, onda nije dozvoljeno dirati. Nego dijete ostaje u stomaku i ide tako sa majkom u kabel. Ide tako sa majkom u kabel. To je mezheb, hanetija, šafija, i kod Hanbelija jedno mišljenje i nekog dijela malikijskih. Znači, džumhur u ne većina ono ne smatra da neće se, znači, ako je žena preselila, neće se, znači, i dijete mrtvo, neće se dirati njen stomak. Ako žena, žena preseli koja je bila u hajzu ili je bila a, džunub, dovoljno je da se okupa to kupanje za zašto? Nakon smrti, za ketina. To je dovoljno kupanje, jedno. Jer govorio se, znači, prije smo spominjala, čovjek petkom ima, znači, kupa se za džum i od džunupluka, dovoljno je šta? Jedno kupanje. Spominjali smo kada bi više bilo tih kupanja, dovoljno je jedno. Tako kada ostane, znači, više ibadeta i koji su, znači, čine je ciljano e, cilj ovakav, onda mogu ući svi u jedan ibadet. Jer on nisu ciljani sami po sebe, nego je ciljano šta? cilane čišćenje. Cilane, cilane čišćenje. Ko okupa mejta, treba li se kupiti? Čovjek koji gasuli mejta, treba li se kupiti? Prenosi se od Ebu radi Allahu anhu da je poslani sa nema rekao men gasele mejten, ko bude kupao mejta, neka se okupa. A ko ga bude nosio, neka se abdesti. Znači, nakon kupanja, kupanje, a nakon nošenja, abdesti. Sada ome hadisu. Međutim, veliki broj učenjaka kao Ali ibn Medini, imam Ahmed ibn Hanbel, imam Šafi, Ibn Munzir i Bejhek i drugi, ovaj hadis su htjeli slabi. A ovo su namirni. Ovo zaista imam umet. I došlo od Hajše, Ajša radi Allah ta'ala anha da je poslanik sa vasaname a, rekao da se kupaju, kupa se u četiri stvari. Od dženabeta, kupa se a nakon što se mejit nosi, odnosno kupa, i kupa se od hijjame. Nakon što radiš hijjamu, treba se kupa. Uđutim, i ovaj hadis je daje. I ovaj hadis je daje. Tako da kupanje nakon ovih stvari nije potvrđeno. Nije potvrđeno. Ovaj hadis je cijeno da je ikom imam Abu Abdullah Muhammed ibn Ismail Ko je to? Al-Bukhari Al-Bukhari الجعفي ابن المغيرة ابن البردزبة to je znači kulminacija hadisa i hadijske nauke nikad se nije pojavio čovjek kao imam Buharija kada su pitanje ljudi koji nisu sjeli poslanika sallallahu alaihi sallam i došlo je u hadisu nađi je Ibn Ka'b kada je preselio Ebu Talib od pa poslanika sa rekao Ali i kaže idi i ukopaj svoga oca potom dođi nemoj ništa priča dok mi ne dođeš pa kada je došao naredio me da se okupa kaže pa mi naredio pa sam se okupao potom je činio dobu neki kažu da je ovaj hadis dobar neki kažu da je slab hadis je ono a, ide na granicu može li se prihvatiti ili ne može Kada bi kazao da se može prihvatiti, je li dokaz? Poslanik sam Ali rekao i okupaj se. Je li dokazano da se treba kupati nakon kupanja mejta? Nije. Zašto? A pa nije jasno. Ili se kupa zbog kod... No, ništa govori, nego došao i do okupaj. Govori, pa ide okupaj zbog koga. Bravo. Nije jasno. Znači, namješaj kada je zadovoljeno. da ćemo podijeliti predavanje. Dvije trećine ja, jednu trećinu vi. <coughs> Ima li još neko nešto? Aj ponovit ćemo hadis. Kaže, kaže Ibn Kjab, kada je preselio Ebu Talib, rekao je poslanicu Osama Ali, idi i ukopaj svoga oca i nemoj ništa pričati dok mi ne dođeš. Pa kada je došao, kada je to učinio, kada je ukopao, rekao je, fa emereni fahtaseltu, da pa mi je naredio da se okupam. Potom je činio dobu. Zato što nevjerni je bio. Nevjerni koliko je se srbio. Srbio bi <clears throat> na e, Zato treba kupanje. Dobro, da je ovdje spomenuto u hadisu da je Alija kupovac. Mm. Hm? Kaže se, da se ne treba, idi i u kopajac. Ne spomenuto kupanje? Mm. Nije spomenuto ono o čemu govorimo. Mi govorimo o čemu? O kupanju mejta. I znači ta centralna stvar o kojoj govorimo, ona nije spomenuta u hadisu. Možda se može zaključiti iz daleka. Ali da čovjek garantuje, ne može. Jer ne znaš. Postoji mogućnost. A jedno pravilo kaže ma poharraka ilaihi lihtiman bakale bih listidlan. Sve što ima dvije više mogućnosti, ne može biti dokaz da bi opravilo ovaj ima na njemu upitnika sa jedne i druge strane veliki ali spominju ga neki li kao pravilo jer kad više na to tako pravilo onda svaka stvar može imati šta dvije više mogućnosti jer svaki hadis može se razumjeti ne, ne svaki, ali jedan dio hadisa se može se razumjeti uvijek postoje nekakva mala vrata koja nisam mogao razumjeti na takav način i onda me na takav način i onda ovaj, a, jeli, ne bi dokazivali velikim dijelom hadisa. To bi bilo svakako potpuno. Ono što se razumije, znači, i što se čuje na prvi pogled što se razumije, to je značenje hadisa. Osim ako postoje argument koji ukazuje suprotno tome. Znači, nemamo vjerodostojnog jasnog hadisa koji ukazuje koji obavezuje na to. Imamo hadis koji je suprotan tome od Ibn Abbasa, da je poslanica sa osam rekao nije obavezan onaj ko kupa mejta da se kupa jer vaši mrtvi nisu nečisti. Dovoljno je da operete ruku. Ovaj hadis potpuno suprotan prethodno. Ali ovaj hadis je dajiv. I ovaj hadis je dajiv. Ali dajiv može stati nasuprot čega? Da. Dajiv. Znači prenose se oprečno, oprečno predaje prometnika. Većina učenjaka od ashaba i oni koji posle njih nisu smatrali kupanje na, nakon kupanja mejka obavezno mejti. Rasul, ili muslim, nakon kupanja mojka nisu smatrali obavezom. I to se prenosi od Ibn Abbas, prenosi se od Ibn Mesuda i Sade, ibn Rakas se prenosi se od Ibn Omara i Ajše sa vjerodostojnim lancima prenosilaca, oni isto smatrali obavezom. Znači, dok ova skupina shaba to tvrdi, a ne znam da ima nešto vjerodostojno da shaba, da je neko shvatio suprotno ovome, to je išala sam argument. Jer kada skupina ashaba složi na a niko od ashaba nije kazao suprotno tome, onda je to šta? Dokaz. Međutim, Ibn Abbas kaže jedno, a Ibn Omnus dostavi. Jel dokaz je dokaz riječi Ibn Abbas? Nisu. No, međutim, ako kaže skupina ashaba, niko se nisu suprostavio, a onda... Ovdje ima iznimke, svakako. Recimo, Ajša, radi Allah, nešto potvrdi. I potvrdi Umu Seleme, što se dešavalo u kući. A dođe nekada sahaba i negira to. Kada imamo šta, dva oprešna, više ne. A čije, čije će se uzimati? Od majke vjernika. Jer to je ono što, što znači nije svaka oprečnost u mišljenjima ashaba da je šta? Da je, znači, ako imamo mišljenje ashaba, jedno, i mišljenje drugo, dva oprečna. A nemamo ništa vjerodostojno od poslanika, sa i jasno, tada ne mogu ta dva mišljenja biti šta? Zašto? Zato što su oprečni, a mi nemamo ništa što ukazuje da bi jedno od bilo jače. Jel u redu? Međutim, ti imaš ovamo, Ajša radi Allah, ona kaže, vidjela sam poslanika, sam nešto da radi. Ne kaže, nikada to nije radio. Kaže, ja sam vidjela. To je već hadis. Ili Ajša nešto tvrdi da je tako i to se dešava u kući i neće Ajša tako nešto govoriti po svojom mišljenju, a drugi neko ko nije u kući tvrdi suprotno tome. Onda su zmajiše. Jer to se dešava u kući. Takve stvari se dešavaju u kući. Na primjer, da kaže Ajša, primjerno da uzmemo, nema smetnje u tome da se čovjek kupa bez odjeće. I neko da kaže, ima smetnje od ashaba. Dobro, to što Ajša radi Allah tamo kazala da nema smetnje, to se dešava poslanicom kupa pa su kuće. Ne bi govorila to znači od sebe. Nego te stvari se organizacije. Pa to su znači ovaj sporedni argument na osnovu koji se može znači ovaj odabrati jedno od dva od dva mišljenja. Ebu Davud smatra hadis koji govori o naredbi kupanja nakon našeg mejta dok ne. Kaže da je to dok Tako se svakom nije Ako se ne može mejt kupati radi prepreke nekakve, onda je dužno sudjeti mu temu. Primjer da je mejt sad izgorio. Nemaš kako kupiti jednostavno, ne može se kupiti ili slično tome, jer se boji ako se bude kupao da mogla voda se raspada ne? da je dovoljno da znači, se uzeti samo trijeme. I tada svemu mu jer jedan biva na mjesto kupanja, a kupanje je obavezno. Ako se menite kopa bez kupanja, kopaju ga ljudi bez kupanja, šta će se uraditi? Po većini učenjaka, kod Malika i Šafije imam i Davuda i Hazma, kada ga izletiti ga iz kabora i okupati. Da kaže Ebu Hanife, nakon ukopavanja nema više vađenja mojih. Ali najbolje zna da je ispravno mišljenje većine u a to što je kupanje mejta obavezno, što nema ništa što, da, što brani da se mejt vadi nakon ukopavanja ako postoji potreba. I došlo je u hadisu Džabira da je poslanik sam došao na kabur Abdullaha ibn Ubeja nakon što je ukopan. je stavili su ga u kabur, pa je tražio da ga izvede. Sad nije kako spomenuo da ga šta. Da je bila zemlja, znači već stavljena u kabur, pa ga je ogrnuo u svoj ogrtač. Sallallahu alaihi sallam. Došla je predaja koja je ovaj, preciznija od spomenute, a to je predaja a, Džabir ibn Abdullah kada je njegov otac Abdullah pogleda na bici na Uhudu pa ga je ukopao sa još jednim ashabom u kabor kao šehida pa kaže nije mi srce bilo smirano da bude sa nekim u kaboru pa sam tražio poslanika sa onda mi dozvoli da ga odvojim i da ga stavim posebno u kaboru Kaže, pa mi je dozvolio. Pa sam ga, kaže, otkopao nakon šest mjeseci. Kod Buhari je predao. Kaže, njegovo se tijelo nije ništa promijenilo. Isto kao kada sam ukopao, kaže, samo što je jedno uho promijenilo malo boju zato što je palo na zemlju. Kako je bio znači na strani, na boku, jedno uho dotaklo zemlju. To što je dotaklo zemlju, zbog zemlje se malo šta? Promijenila boja uha. Znači, nije uho da je trupog, slično tome. Nego se promijenila boja uha, kaže, pa sam ga prenio i ukopovao ga na druga mjesta. Pa je poslanik sa osam dozvolio šta? Ukupovanje. I danas se tiču mnoge stvari. Ovaj, recimo, sumnja da je osoba ubijena, e, da ne podne kod ubijstva, sve sa tome da se može nešto od da se nađe zločinac ili počinio se sve sa tome, onda je šao krava da se to opravdan razlaz kada je znači dozvoljeno da se ne izvadi iz kabora. Tekstilni mejt, umotavanje mejta u tekstilni Ulema je složna da je obaveza mejta u umotiti tehtine. I to je došlo brojnim hadisma kao hadis Ibn Abbasa kada je onaj čovjek hađija na Arefat pao sa deve pa je slomio vrat pa je preselio pa je rekao poslanik sa osrame okupajte ga sa vodom i sidrom šta je sidr? Kazali smo jeste da je to bila materija kojom se znači, kupovao mejt, odnosno danas kao sapun, šampon i slično tome. I umotajte ga u dvije odjeće. I nemojte ga mirisati. I ne pokrivati njegovu glavu, jer će biti na sudnjem danu poživljeno <clears throat> sa telbijom. Kao hadis Musaba ibn Umera kada je preselio, da nisu imali dovoljno platno da ga pokriju. A pa kada pokrije glavu, otkrije se noge, a kada pokrije noge, otkrije glavu. Pa smo pokrili glavu. I kaže poslanik sallallahu sallam u hadisu, kada je uzman muslim, kada neko od vas svoga brata umatavio u kutine, neka izabere lijepe kutine. Ko je dužan da plati kutine? Ili da snosi troškove umotavanja među od kutine? Većina islamskih učenjaka kažu da će pepini i troškovi kupanja znači imate troškove kupanja ne? Znači, mogu biti troškovi kupanja čovjek koji kupa može naplatiti kupanja i treba naplatiti kupanja i dobro na naplatiti znači zašto? da znači se ljudi uče da kupljenaju Što mora u jednom gradu biti samo jedan čovjek koji kupa? Što se ne pouči svake porodice u želji šire da ima čovjek koji zna kupa. Šta je sporno to? Nego se to zaustavi na jednoj skupini, na jednom čovjeku i da slučajno otputuje i da neko preseli morate ići iz drugog grada ranije od nekoga ko će kupiti to. Zašto u jednom gradu nemamo 50 ljudi koji znaju kupiti? Pa smo taj sunet sveli na jednog ili na dva čovjeka. Kao što treba biti svaki musliman da zada kada dženazu. I dženaza nije svedena samo na hod. Ili da predvodi ljude u, u znači, džematu i slično tome. To treba znači da pozdravim muslimani ili jedan veliki broj muslimana, ali da to bude svedeno na jednog čovjeka i znači da se sve zaustavi na njemu. I troškovi, znači ukopa, idu iz kuće znači, odnosno iz državne kase. No, međutim, ono što je poznato kod islamski, ono što je poznato kod praksu muslimana, jeste da da muslimani plaćaju to sobom. Što smo kazali iz e, većine? Ide iz iz državne kase. Ne, ne, ne, ide iz... E, ne, ne, ide iz, iz uh, e, mesta Mejita. Iz mesta Mejita iz državne kase ide kasnije su do toga kada ne bude bilo i kada muslimani nisu stanje da to učine onda se vraća na državnu kase. znači to, mus, to musliman snosi iz svoga mjeta umro čovjek preselio ostavi za sebi metak ili bogatstvo nekako koje se može unovčiti slično tome a nema znači teša da plati plati troškovi ukopa onda će znači iz tog mjeta uzeti se nešto i opremiti se mjeta. Većina islamskih učenjaka kaže da se prvo počinje sa kefirima, potom sa dugom, potom sa oporukom. <clears throat> Jer je poslanik sa sveme rekao ono čovjeku, ili za onoga čovjeka koji je pao sa deve, umotajte ga u dvije odjeće. I nije pitao njegovom dugu, pa je stavio umotavanje u kutinu prije čega? Prije dugu. Tako da čovjek kome je neko dužan ili nasljednici nemaju pravo da uzmu svoj hak prije nego što se omota ne izgleda Ako nije imao s ove mjesta, onda to pada, ta obaveza pada na one ljude koje on dužan bio da izdržavati. Njegova, znači, porodica uža. A ako nema, onda će se vratiti kalibu a u našem vlastitu možeš plakati. Možeš plakati. To ti je jedino rješenje. Ako ti neko neće uzeti svoj metak ili tako neko činiti, nemoj ti da ti neko nešto daš. A ako nemaju, ko Bejtel Mal nema, kao što je slučaj sa velikim našim muslimanskih zemalja, Ima, ali u stvari nema. E tako, nema dovoljno. Onda pada na muslimana. Imam ima pravo ili kalifa muslimana da to podijeli na bogataše. Kao da bere par bogataše da kažu sad ste vi troškove petina jer je obaveza muslimanima, znači ta solidarnost ljudima mora biti taj lišti maj, ta solidarnost. Ako jedan musliman nešto ne može, onda da mu drugi pomognu, jer su musliman kao jedno tijelo. Dok neki učenjaci kada prvo dug. Prvo se dug vrati, pa onda ostalo. Jer kaže, ne može se dati prednostni oporuc, ni i ketirima na dugom koga čovjek ima. Kaže poslanik sa osvrnu hadisu, ja sam preći vjernicima od njih sami. Ko umre, a ima dug, a nije ostavi metka, kaže ja ću vrat taj dug za njega. Ako ostavi metak, pripada njegovim nasljednicima. Pa je ovdje poslanik sa osvrnu spomenuo najpreći je dug, tako ko nema da vrati, ja ću vratiti za njega. A ako ostavi metak, onda to pripada njegovim nasljednicima, da uzima poslanik sa svem ništa od toga. Sve do toga. I ovo je stav Ibn Hazma. Neki učenjaci kažu da je muž dužan da snosi troškove kutina za ženu i ostali troškova dok neki kažu to je obaveza nje same, odnosno žene imetka, ako ga je imala. Kaže, uzvišen je Allah izgledio čovjeka da ženu izdržava, da je odjeva i da je obezbedi šta? Stanovanje. Petri stvari da žena tamo A kažu, šefini se ne smatri odjeća. Ni jezik, ni šarijet. Nisu odjeća, klasično. A kabur nije, stan. Pa kaže, nije dužan stan jedno, ni drugo. U svakom slučaju tu je razilaženje, a nema sumnje da je od, od, od, od lječinstva prema ženi, da se ne zaboravite. Ona tenša u padle bejnikom, i nemojte zaboraviti dobročinstvo koje je bilo nekada među vama. Pa potpuno dobročinstvo znači da to muži čini svojega imetka ili eventualno iz jednog imetka ako ostane. Dozvoljeno je čovjeku da sebi pripremi petine prije smrti. U tome nema ništa loše ne mora, a ako učini, nema ništa loše. Ne kaže se da je sumne, da je pohvalno da to ljudi da radi, ali ako čovjek učini, nije učinio Jer Prenosi se sada jednu Sada, da je jedna žena došla sa jednim obitačem, da je donela poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, da mu kaže Allahu poslaniče, ja sam ga svojom rukom sašao i donela ga tebi. A on je bio, kaže, radio hadisa jako potreban u to vrijeme da ima takav vrtač. Pa ga je uzeo i obukao, pa je to jedan od sahaba vidio, kaže Allahu poznati, jesi li, kako je lijep taj vrtač, daj mi. Pa su ga ljudi osudili, osudili su njegove riječi. Kaže, kako možeš tražiti, znaš da poslani sam sam neće odbiti. niko me nije rekao nikada ne. I sada ti tražiš, znači da će to dobiti. pa kaže tako mi Allaha nisam ga zatražio ni zbog čega drugog nego da bi bio u njega umotan kada posao. Pa kaže radio kada je poselio umotan svog. Pa se faktički spremio pjetin prije. Prije toga i to niko nije od osaba osudio nakon je njegove nakon njegove smrti. To što se od poglavlja način umotavanja kako muškarac, tako da, tako što kao kada budete na ovom الله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعلام الرجال صناع الحياة Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.cancer-links.com بعزم الأبات وعلى قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما